Tukasema ya kwamba Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Madarij Salikin ametaja sehemu 16 za subira ambazo zimetamkwa ndani ya Qur'an, yani zile sehemu ambazo zimetamkwa ndani ya Qur'an zinazungumzia fadhila na nafasi za watu wa subira. Al-Imam Ibn Al-Qayyim amezitamka katika sehemu 16 tukasema kwamba sisi tutataja sehemu hizo sita tu hizo zingine kumi tutaziacha faman arada liqal faalaihi bitiwal miongoni mwa sehemu hizo anasema katika manzila ya watu wa subira watu wenye subira sehemu zao na daraja lao au mwenye kusifika na sifa ya subira ijabuhu subhanahu mahabbatuhu lahum ijabuhu subhanahu wataala mahabatuhu lahu kwamba amewajibisha amewajibisha allah subhanahu wataala kuwapenda yani allah amelazimisha amewajibisha kwamba yeye anawapenda watu wa subira hii sehemu ni tamko qurani kwamba allah ameonyesha kuwapenda watu wenye subira aliposema wallahu yuhibu sabirin na allah anawapenda sana wale wenye kusubiri ijabu subhanahu wataala mahabatuhu lahum wajibu wa kuwapenda Allah subhana wale wenye subira hiyo ni sehemu na zipo aya nyingi zinaonyesha kwamba Allah anawapenda wale wenye kusubiri sehemu nyingine al-amru bihi sehemu nyingine ambayo imetamka na Qur'ani ikionyesha daraja la subira kunako Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-amru bihi Allah ameamrisha watu kuwa na subira Allah ameamrisha kwamba watu wawe na subira allah subhanahu anasema ya ayuha ladhina amanu enyi wale ambao wameamini istaeenu bisabri wasala takeni msaada kwa kuwa na subira na vile vile kwa kuswali istaeenu bisabri wasala hii ni amri takeni msaada kwa kuwa na subira na vile vile takeni msaada kwa kuswali na kwa kumwelekea allah subhanahu wa taala ndani ya aya hii allah anaonyesha kwamba ni amri ameitoa watu kuwa na subira sehemu ya tatu ikhbaruhu bianna sabra khairu liashabihi sehemu ya tatu ameelezea allah kwamba subira ni bora subira ni bora kwa watu wake yani watu wanaelekea kuelekea akhira kwao kuwa na subira ni jambo ambalo ni bora sana ikhbaruhu bianna sabra khairun liashabihi ameelezea allah ndani ya qurani kwamba kuwa na subira ni bora sana kwa watu wake aliposema wala in sabartum lahu wa khairul lisabiri na ikiwa mtasubiri basi hiyo ni bora wala in sabartum na ikiwa mtasubiri huwa eh, lahu wa khairul lisabiri hilo ni jambo ambalo ni bora sana kwa wenye kusubiri ikiwa mnasubira basi nyie wenye subira kwenu jambo hilo ni bora zaidi kwa hiyo hapa allah subhana anaelezea kwamba kuwa na subira ni bora kwa watu wake سيمي أني إجابه سبحانه وتعالى الجزاء لهم بغير حساب إجابه سبحانه وتعالى الجزاء لهم بغير حساب الله من القرآن آمي واجبيشا آمي واجبيشا الله مريب وقوات ونسبرا يسير قوة حسابه amewajibisha allah subhana malipo kwa watu wenye basi na na hesabu kwa maana wale wenye kusifika na subira allah amewataja ndani ya qurani kwamba wana malipo yasiyokuwa na hesabu aliposema ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab hakika si vinginevyo yuwaffa sabiruna wanalipwa wale wenye kusubiri biajrahum bighairi hisab malipo yao pasi na hesabu hiyo ni sehemu ya nne allah na qurani ameonyesha hivyo kwamba wale wenye subira wavumilivu allah atawalipa malipo yasiyokuwa na hisabu sehemu ya tano alikhbaru annahu innama yantafiu alikhbaru annahu innama yantafiu bilayati walibari ahli sabri ameelezea allah na qurani kwamba wanaonufaika na aya na mazingatio ni watu wenye subira allah ameelezea kwamba wanaonufaika inma yantafiu bilayat, hakika si vinginevyo wanaonufaika na aya na Qurani walibari, na mazingatio yanayopatikana na Qurani ni ahlu sabr, ni wale wenye subira. Ushahidi wa hilo Allah amesema an akhriji qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur, umekupeleka wewe Musa ili uwatoe watu wako katika viza, uwapeleke katika nuru wadhakiruhum biayati llah wadhakiruhum biayati llah na uwakumbushe kunako aya za allah inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur hakika katika kuzinduka na kukumbushwa katika aya wanaozikumbuka na kuwaidhika na aya hizo ni kila wenye subira sana na vile vile wenye kushukuru sana innama إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور هي سيمي تاني الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر سيمي ستنا يمشو أنه يورث صاحبه درجة الإمامة صبرا إن mwenye من daraja درجة uongozi إنه يورث صاحبه درجة الإمامة subira inamrifisha inampa inampatia inamrifisha yule mwenye subira inamrifisha nini daraja la uongozi kwamba anapata uongozi ushahidi wa hilo anasema ibn al-qayyim sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullah ta'ala yaqul ibn tayyib ibn al-qayyim mwanafunzi alimsikia mwalimu wake ibn taymiyah anasema bisabri wal yaqini tunalu al-imamata fid ad-dini bisabri wal yaqini kuwa na subira na kuwa na yaqini tunalu imamata fi dini panapatikana kwa subira na kwa yaqini kunapatikana uongozi katika dini bisabri wal yaqini tunalu imamata fi dini kwa subira na yaqini kunapatikana mtu anapata anapata uongozi katika dini thumma tala qawla Allah kisha Ibn taimia akasoma kauli ya allah aliposema suratu sajida aliposema allah wajaalna minhum aimmatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wajaalna minhum aimmatan na tukawajalia kwamba wao ni viongozi tukawafanya wao kuwa ni viongozi yahduna bi amrina wanawaongoza watu kwa amri yetu na amri yetu na maelekezo yetu tumewafanya kwamba ni viongozi ambao kazi yao ni kuwaongoza watu kwa amri yetu sisi lamma sabaru lakini kile kipindi ambapo walipokanu biayatina yuqinun na walikuwa katika aya zetu ni wenye yaqini kwa hiyo tunalu bisabri walyaqini tunalu limamatu fi ddini kwa mtu kuwa na subira na kuwa na yaqini anapata uongozi katika dini kwa hiyo mpaka hapo unaona madaraja na sehemu ambazo subira imetamkwa ndani ya Qur'ani beki ya tisa anasema muallif rahimahullahu ta'ala anasema nazalu bi manzilati ridha fahum biha qad asbahu fi jannatin wa amani nazalu bi manzilati ridha fahum biha qad asbahu fi jannatin wa amani anaelezea bado wale watu ambao safari yao ni kuelekea akhira, wanapita kwenye madaraja madaraja mengi sana. Tumetoka kwenye daraja la subira, tunaingia daraja lingine hapa. Anasema nazalu bimanzilati ridha, wamefika kwenye daraja la ridha la radhi, wamefika katika daraja la ridha la radhi. Fahum biha, basi wao kwenye hilo daraja qad asbahu fi jannatin wa amani, wamekuwa katika bustani na amani fahum biha, wao kwenye hilo daraja la amani, daraja la swala ridha, qad asbahu fi jannatin wa amani, wamekuwa katika jannatin, bustani wa amani na amani. Hapa muallif rahimahullahu taala anaelezea daraja lingine, manzila daraja la mwenye kuelekea akhira. Hapa lazima mwenye kuelekea akhira awe ni mwenye kuridhia, awe na tabia ya kuridhika ndio akasema nazalu bimanzilati ridha wamefika katika daraja la nini la kuridhia kwa maana wana sifa ya kuridhika fahum biha basi wao kwenye hili daraja la kuridhika qad asbahu fi jannatin wa amani wamekuwa sasa ni watu katika wameingia kwenye bustani tena wameingia katika amani utulivu kwa maana daraja hili linamfanya mtu kuwa katika amani na utulivu na raha aidha na kuridhika hapa na kusudiwa ni aridha billahi wa anillah ni kumridhia allah subhanahu wa taala kwa yale ambayo allah amekuteremshia amekupa nayo yaridhie wafi hadithi na hadithi ya mtume sallallahu alehi wasallam aliposema dhaka taamu liman dhaqa dhaqa ta'amul iman hiyo ndiyo tamu ya imani dhaka taamu liman hiyo ndiyo tamu ya imani man radhiya billahi utamu wa imani ni upi yule mwenye kumridhia allah wa, wa bilislami man radhiya billahi rabba atakayemridhia kwamba allah ndiye mlezi wa bilislami dina na akaridhia kwamba uislamu ndiyo dini wa muhammadin rasula na muhammadi ni mtume basi mwenye kuridhia hayo mambo matatu akaridhika kwamba allah ndiye mlezi wangu na ndiye mola wangu wabilislami dina na uislamu ndiyo dini yangu akaridhika hakupata hamu ya kutoka akaridhika wabimuhammadin rasula na akaridhika kwamba muhammadi ndiye mtume wangu basi huyo ndo amepata tamu ya imani ule ile ladha ya imani basi mtu huyo tayari ameshaionja na kuipata dhaqa taamu liman na vile vile wa manzilatu ridha a'la min manzilati sabr daraja la kuridhika ni juu juu zaidi kuliko daraja la kuwa na subira daraja la kuridhika ni la juu zaidi kuliko daraja la subira fa inna sabra habsu nafsi wa kafiha kwa sababu subira ni kuizuia nafsi ala ma wakafiha amma ala ma takrahu na kuizuia kwa yale ambayo unayachukia yale yaani mambo ambayo na unaizuia nafsi yako isiende kule wala siyatamani ma wujudi munazaatin fiha pamoja na kupatikana makinzano katika nafsi yako wajizuia wewe kuingia mambo mabaya waizuia nafsi yako isiyaendea yale mambo mabaya lakini kipindi hicho nafsi yako inatamani kuyaendea yale ma wujudi munazaatin fiha pamoja na kupatikana kukinzana nafsi yako inatamani ifike kule hiyo ndio subira wa amma ridha na amma kuridhika tadmahilu tilka almunazaa tadmahilu tilka almunazaa amma kuridhika maana yake ni kwamba ule mzozano unaopatikana baina yako baina nafsi yako na kuyaendea hayo unayochukia unakuwa haupo una umezuia umeizuia nafsi yako kwa yale ambayo unachukia na nafsi yako haitamani kwenda kuyaendea yale mambo mabaya hii huko ndio kuridhia والرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله نموي wako nafsi yako inaridhika kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikukadiria lakini sabru unajizuia na yale ambayo Allah ameyakataza lakini waikuta nafsi yako inatamani kuyaendea kwa hiyo unaizuia nafsi yako hii ni subira ama kuridhika maana yake wajizuia wewe kuyaendea yale mambo mabaya yale mambo machafu hali ya kuwa nafsi yako wala hayatamani kabisa wala hana hamnayo hiyo ndio nini ridha au kuridhika kwa hiyo unaona tofauti na ukiona tofauti hiyo utaona kwamba kuridhika daraja la juu zaidi kwa sababu nafsi yako haitamani nafsi yako haitamani wa idha nazala hadhihi almanzila ala alabd na daraja hili likiteremka kwa mwanadamu akawa ni mwenye kuridhika daraja hili likimfikia mwanadamu akawa ni mwenye kuridhika wajada halawatan fi lqalbi atapata utamu katika moyo wake wayajidu sururan fi dharra na atapata furaha katika mambo mazito yani watu wenye mambo mazito wanaunyika wanapata huzuni lakini wewe kwenye mambo mazito unapata raha wafurahi nini daraja la kuridhika limetulizana katika moyo wako tayari wewe moyo wako ushapata halawa umeshapata utamu إذا نزل هذه المنزلة على العبد وجد حلاوة في القلب ويجد سرورا في الضراء na anapata utulivu furaha katika mambo ya shida na mambo ya msukosuko walihadha na kwa hili sasa kwamba watu kwenye mambo ya huzuni yanapoteremshiwa mambo mazito mtu anakuwa na huzuni lakini mwenye radhi mwenye kuridhika anapoteremshiwa mambo mazito yeye hupata furaha walihadha na kwa hili sasa mtu kuwa na, na, na tabia hii ya kuridhika simia imeitwa hii sifa ya kuridhika jannatu dunya wa mustarahu labidin yani hii sifa ya kuridhika imeitwa ni jannatu dunya jannatu dunia wa mustarahu labidin pepo ya dunia ni ridhaa kuridhika wa mustalahu alabidin na starehe ya wenye kuabudu ni kuridhika kwa hiyo ukiambiwa ma hiya jannatu dunya ni ipi pepo ya dunia fahiya ridha wasema tu bana ni ridhaa kuridhika kwa nini kwa sababu ahlulilmu wameiita wameita kwamba pepo ya pepo ya dunia ni mtu kuwa na tabia ya kuridhika hapapariki na yanayomkuta جنة الدنيا ومستراح العابدين من يستريح يا من يكفن عبادة العابدين من يكفن من عبادة أنا بقوة أمريكا بس ندير وكتالات دنزوي سانا مواكلة كجوكا وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى اسكمول ابن تيمية نال سيما ماذا يصنع أعدائي ماذا يصنع أعدائي nini watanifanyia mimi maadui zangu watanifanyia nini mimi madha yasnau aadai nini watafanya maadui zangu kunini kunifanyia mimi wa jannati fi sadri na pepo yangu ipo kifuani mwangu anakusudia nini hapo aridho watanifanya nini mimi wao wakiwapata mazito wanapata huzuni wanaona wameonewa wamefanyaje unapata unyonge katika nafsi zao lakini mimi misukosuko inaponipata ndio nasikia raha kwa kweli nafsi yangu imetulizana kabisa madha yasnau uadai wa jannati fi, fi sadri hali ya kuwa pepo yangu ipo katika kifua changu wa hadhihi wa jannatu dunya huwa ridha طيب نكتة تاتو katika swala zima ya ridha والناس في حالة المصائب على أربعة أصناف na watu katika hali ya matatizo wako makundi manne watu katika hali ya matatizo na misukosuko wapo katika hali nne hali ya kwanza ni sahitun hali ya pili ni sabirun mtu wa tatu ni radin na mtu wa nne ni shakiru watu katika hali ya matatizo wapo katika makundi manne au katika hali nne hali ya kwanza kuna yule ambaye ni sakhitun anachukia kabisa yanayompata anayachukia kabisa ndio asikia mtu anajiona ameudhiwa na mke wake ameudhiwa na bosi wake amedhulumiwa na mtu kwa tendo la kudhulumiwa kakasirika kajinyonga huyu ni sakhitu mwenye kuchukia anachukia ile hali ambayo imempata bali wengine wakafikia ufakiri unaopata wanachukia ufakiri hali ya maisha unayompata inayochukia huyu ni hali ya kwanza mtu wa hali ya kwanza hali ya pili ni sabirun ni mtu mwenye kusubiri misukosuko inapompata yeye huvumilia huwa na subira akisema tuqaddara Allah ma shaa faala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haya kayapanga Allah Allahumma ajurni fi musibati Allah subhanahu nipe ujira katika tatizo langu linalonipata na nibadilishie bora kuliko hili kama alivyofanya nani ummu salama alipofiwa na mme wake abu salama mwanamke yule aliona kwamba hakuna mwanaume mzuri kama abu salama lakini alipofundishwa dua ya mtume sala salama akawa naiomba ile dua ewe mola wangu nipo ujira katika msiba wangu na nibadilishie bora kuliko bora kuliko mme wangu au bora kuliko ile ambayo nimempata akawa anasema je kuna mwanaume nitakayempata mzuri kuliko abu salama yaumu min alayam, anasikia mlango unagongwa, inaitwa posa. Aliyeposa nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema dua yangu imekubaliwa. Kwa hiyo mwenye hali ya pili ni yule mtu mwenye kusubiri, anavumilia ile msukosuko inayompata. Hali ya tatu ni radin, mwenye kuridhika, rawi mwenye kuridhika, kwa maana anaridhika hali ya kuwa nafsi yake haitamani mabaya, inaridhika tu, anaridhika na hali inayompata nani kwanza anavumilia na vile vile anaridhia ile hali iliyompata achuki rawi na mtu wa nne ni shakiru ni mwenye kushukuru hizi ndio hali za watu angalia wewe kwenye kundi gani upo katika matatizo yanapokupata je wewe ni mchukiaji wewe ni mwenye kusubiri wewe ni mwenye kuridhika au wewe ni mwenye kushukuru waridha ala qismaini sehemu ya nne na ya mwisho katika masala haya waridha ala qismaini na kuridhika kupo katika vigawanyo viwili kuridhika kupo katika vigawanyo viwili kuna kuridhika ambako ni wajibu ni lazima mtu aridhike na kuna kuridhika ambako ni mustahabun kunapendeza waridha mustahabun ambako unapendeza vigawanyo viwili vya kuridhika kwamba kuna kuridhika ambako lazima uridhike na jambo la pili kuridhika ambako ni mustahabu kunapendeza Ridha ambayo ni wajibu, kuridhika ambako ni kwa lazima. Wa huwa ridha bi awamiri llahi azza wa jal, ni kuridhia amri za Allah. Ili ni wajibu, lazima uridhie amri za Allah, usipate harufu ya kuchukia wala kunungunia katika amri za Allah. Umeamrishwa wewe hili jambo, basi wewe tekeleza na uridhie hilo. Hili ni amri kwa wewe kuridhia. Allah anapohukumu jambo hataki kwamba mtu apatikane katika nafsi yake qalaq apate mgonganyiko mgonganyiko kama vile anaona kama ameonewa la amri imekuja iridhie na uitekeleze kwa kadri unavyoweza na amri ambayo ni ridha ambayo ni mustahabun wahuwa ridha bilmasaibi washadaidi wahuwa ridha bilmasaibi bilmasaibi washadaidi nako ridha ambayo ni mustahabu ambayo inapendeza ni mtu kuridhia misukosuko na shida zinazompata hii sio amri lakini hii ni mustahabu inapendeza tu kwamba mtu kuridhia matatizo na shida zinazompata hii ni ridha ambayo ni ridha mustahabun baki yakum muallif rahimahullahu taala akahama tena kuja kutuelezea daraja la wale wenye kuelekea akhira lazima wapite pia daraja lingine wamepita daraja la sabrun wanakuja sasa daraja lingine la ridha wao na kutabia ya kuridhika daraja lingine la tano lingine ambayo beti ya 10 inasema shakaru alladhi awla alkhalaiq fadlahu bilqalbi walaqwali walarkani shakaru alladhi awla alkhalaiq fadlahu walimshukuru yule ambaye fadhila zake ni za mwanzo kabisa kwa viumbe wamemshukuru yule ambaye awla alladhi fadlahu awla alkhalaiq wamemshukuru yule ambaye fadhila zake neema zake ni za mwanzo kabisa kwa viumbe wamemshukuru yule ambaye neema zake na fadhila zake ni za mwanzo kabisa kuwapa viumbe anasema bilqalbi wakamshukuru kwa moyo aqwali na kwa kauli wakamshukuru walarkani na kwa viwiliwili pia wakamshukuru wakamshukuru kwa moyo wakamshukuru kwa kauli wakamshukuru kwa kiwiliwili kizima شكروا الذي أولى الخلائق فضله wamshukuru yule ambaye fadla zake ni za mwanzo kabisa kwa viumbe bilqalbi walaqwali walarkani wamshukuru kwa moyo kwa kauli na kwa vitna kwa kiwiliwili wa huna takallama an manzilati shukr na hapa pia muallifu anaelezea daraja lingine la wale wenye kuelekea akhira lazima wapande na waingie kwenye daraja la kushukuru wa annahu yaqumu ala thalathati arkani na shukuru kushukuru kunasimama katika nguzo tatu kushukuru kwenyewe kokote kule kumshukuru allah subhana kunasimama kwenye nguzo tatu ili mtu kwamba aambiwe kwamba huyu mwenye shukurani basi ile kule kushukuru kule kuwe katika nguzo tatu ambazo yeye kazitaja hapa katika beti hiyo anasema nguzo ya kwanza kabisa ya kushukuru bil qalbi mtu ashukuru kwa moyo shakarul ladhi awwal lkhalaika fadlahu bil qalbi moyo wako lazima ushukuru moyo kushukuru unashukuru vipi i'tirafan bin ni'mati wa iqraran billahi bil fadli wal minnati kwanza kabisa ni kutambua neema ambazo Allah amekupa kuzitambua kwamba hizi ni neema Allah subhana amekupa wa iqraran billahi bil fadli wal minnah na ukubali kwamba Allah subhana kwangu mimi ana fadhila kubwa sana na ana neema kubwa sana moyo wako ukubali hivi neema ambazo allah amekupa moyo wako ukubali utambue kwamba hii neema allah amenipa hiyo ni nguzo ya kwanza ya kumshukuru allah moyo wako zile neema ambazo lazima umekuwa na allah moyo wako ukubali kwamba hii neema allah amenipa mimi nisiichezee nguzo ya pili ya shukurun bilisani kwa ulimi mtu anamshukuru mola wake kwa ulimi shakaru ladhi aula lkhalaika fadlahu bilqalbi walaqwali aqwali kama lako nini hapo allisan namshukuru allah kwa kauli maana yake kwa ulimi na kumshukuru allah kwa ulimi ni kupi hamdan wa thanaan ala allah wa dhikran lahu ni kumhimidi yeye allah na kumsifu yeye allah na kumtaja yeye allah kwanza kabisa kumhimidi allah subhanahu wataala kwa majina yake na sifa zake la pili vile vile katika kumshukuru allah kwa ulimi thanaun ala allah kumsifu allah subhanahu wataala azza wa jalla na vile vile wa dhikra lahu na kumtaja allah subhanahu wataala kukithirisha kumtaja kule kumtaja allah waambiwa wewe hapo unamshukuru allah subhanahu wataala kwa ulimi wako na sehemu nyingine ambayo ni nguzo ya tatu ya shukrun biljawarihi بالجوارح وفيويلويلي ساس كيويلويلي لما تمشكروا الله لكم شكروا الله وفيويلويلي اندو نيني كيفيت نمشكروا الله وفيويلويلي وفاكوا ميلي عملا بطاعة الله نكفنية كازي أو نكنتي الله سبحانه عملا كفنية كازي بطاعة الله وكنتي الله سبحانه يالي من بيوتي أنبايو الله سبحانه أنه هو أميشك يتين ويونا يتين ونمتي الله عبادات زوت زفانيا وصيام وغير ذلك اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا آل داود شكرا تنديني اني وات وداود فنيني كازي اني وات وداود فكم شكروا الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ni wachache katika waja wangu ni wenye kunishukuru mimi ni kumshukuru allah kwa kutembea katika nguzo ngapi mashehe nguzo tatu ili waambiwe kwamba wewe hapo unamshukuru allah lazima umshukuru kwa moyo ukubali na ukiri kwamba neema za allah kwako ni nyingi amekupa nafsi yako ikunjuke kwamba pia ijue na moyo wako ujue kwamba allah subhanahu wa taala kwangu ana fadhila kubwa sana ana daraja kubwa sana kwangu mimi na lisan na kumshukuru allah kwa ulimi kunakuwa ni kwa kumhimidi allah subhanahu kwa majina yake na sifa zake kumsifu ya Allah subhana na vile vile kumtaja Allah subhana kote huku naambiwa namshukuru Allah na amma kumshukuru Allah bil biljawari inakuwa ala al bitaati Allah kuyafanyia kazi yale ambayo amekuamrisha kwa kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo daraja la kuelekea kwa Allah subhana vile vile miongoni mwa daraja anatakiwa mtu ayapambe ili afikie kwenye akhirah afikie kwa Allah subhana lazima ajipambe na tabia au na sifa ya nini ya shukuru vile vile katika beti ya 11 akasema sahibu tawakkul fi jami'i umurihim ma'a badli juhudin fi ridha ar-rahmani beti ya 11 hiyo anasema sahibu tawakkul fi jami'i umurihim wameambatana na kumtegemea Allah subhana swahibu tawakkula wameambatana wamekwenda sawasawa wako pamoja na kumtegemea allah fi jamii umurihim katika mambo yao yote wao wanamtegemea allah mambo yao wanayoendesha lazima tawakkuli iwepo lazima mtegemee allah subhanahu wa taala maa badli juhudin fi rida rrahmani maa badli juhudin pamoja na kutoa juhudi pamoja na kutoa juhudi fi ridha rahmani katika kumridhisha allah subhanahu wa taala katika beti hii vile vile muallif rahimahullah taala ameelezea daraja lingine la kutawakkal kumtegemea allah subhanahu wa taala kwanza nakujua kuna leo lita tawakkul na kuna leo lita tawakkul kwa hiyo lita tawakkul yani baina ya wau na kafu hakuna, hakuna herufi atawakul ndiyo tunayoizungumza kwa kumtegemea allah subhanahu ama atawakul kwa maana baina ya wawu na kaf kuna alifu atawakul hii haiitwi kumtegemea allah huu hii inaitwa uzembe kasema ni uzembe au kubweteka tuseme ni kuboteka sasa si tunachoamrishwa hapa ni atawakul kumtegemea allah sio kubweteka atawakul la Sasa hapa ameelezea sifa hii ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini angalia muallif alivyoonyesha kwamba hawa wanamtegemea Allah fi jamii umuri, katika mambo yao yote, lakini asema maa badli juhudi fi ridha rrahmani, pamoja na kutoa juhudi katika kumridhisha nani? Allah subhanahu. Kutoa juhudi maana yake nini? Maana yake maa badli lasbabi la budda min amraini maa kwamba wewe wamtegemea allah subhanahu wa taala lakini umechukua sababu umechukua sababu kwa maana katika sifa hii ya tawakul lazima iwe mambo mawili kwanza una, una, una allah subhanahu wa taala na vile vile lazima utafute sababu lazima kumtegemea kwako allah kuwe kuna sababu lazima utoe juhudi utoe nguvu leo mtu anakuwa namtegemea Allah hafanyi kazi namtegemea Allah hajishughulishi mimi namtegemea Allah ba a ah, a ah, hiyo sio tawakkul hiyo ndio tawakkul hii sio tawakkul inaitwa nini at-tawakkul tawakkul ya kweli lazima utafute sababu talibul ilmi yana katamba sasa sisi kwa maana sisi hatutakiwi tena kumtegemea Allah kwa sababu sisi tulabu ilmi tunatafuta elimu sisi kwa hakuna haja sisi ya kwenda kutafuta riziki na nini لا katika milango ya riziki ni talabul ilm katika milango ya riziki ni nini kutafuta ilmu tayib wa al-abd fi في al-amrayn na mwanadamu akikusanya kumtegemea Allah pamoja na kutafuta sababu ndio ukamilifu kwake unakamilika al-abd fi al-amrayn wa huma at-tawakkul ala Allah wal ijtihad fi ta'ati Allah nako ni kumtegemea Allah subhana na kutoa juhudi kutafuta sababu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wayatakhalafu anil abdi bifukudani wahidin minhuma na mwanadamu hatokamilika kwa kukosa moja kati ya haya mwanadamu anakuwa hajakamilika kwa kukosa moja katika haya mawili wa haqiqatu tawakkul yajma'u al-i'timad 'ala Allah wa thiqatu billah na uhakika wa kumtegemea Allah unakusanya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini Allah. Unaposema kwamba unamtegemea Allah, vile vile maana yake ni kwamba wewe unafika kabisa, una imani ya moja kwa moja, una uaminifu wa moja kwa moja kwamba Allah subhana, mimi namtegemea, mambo yangu ataninyoshea, mambo yangu atayakunjua. Athiqatu billah, kwa maana kumtegemea Allah kunalazimisha uwe na thika na yeye, kama ulivyokuwa na thika na watu wengine kwa unamtegemea fulani lakini unaamini kwamba yule bwana nikimtegemea nikienda kwa fulani lazima atanisaidia hii ni fiqa nikienda kwa fulani lazima atanisaidia hii inaitwa fiqa sasa kwa allah vile vile unapomtegemea yeye allah subhana lazima uwe na fiqa na yeye uwe na uhakika kwamba kwake allah subhana lazima jambo langu litakunjuliwa na litakuwa jeupe باذن الله ان biidhnillah insha allah kuendelea kipengele hichi kunako al-akhdhu bil asbab kuzuria suala zima la kutafuta sababu katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa leo tu katika sifa hii ni kwamba kumtegemea Allah lazima ikusanye vitu viwili umtegemee Allah pamoja na kutafuta sababu usiseme tu namtegemea Allah mimi kazi yangu ni kukaa msikitini au namtegemea Allah nimekaa nyumbani au namtegemea Allah nimefanya kitu fulani lakini lazima utafute na sababu ambayo itakayokuwa imekukamilishia uwanadamu wako na uja wako أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وأن يعيذنا من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين